خب، هیئات بابو هیئات الجمعه باب هیئت های جمعه هیئت سنت های فعلی رو میگن سنت های چی رو میگن فعلی چون سنت های قولی داریم و سنت های فعلی مثلا به عنوان مثال تشهد اول سنت چیه قولیه بله و هی نوعان میگه هیئت های جمعه بردنوان أحدهما هيئات التهب تأهب لها والهيئات آمادگی برای جمعه والثاني هيئات التوجه إليها ودومی هيئت های توجه به جمعه رفتن به جمعه اما هيئات التأهب لها فأربع خصال هيئت های آمادگی برای جمعه چهار تا هستند أحدها الغسل لها بعد الفجر یکیشون از اون چهار غسل کردن بعد از فجر بعد از فجر صادق ها فاین اختصال قبله لم یجزه اگر قبل از فجر بود غسلش اجزا نمیکنه دوباره غسل بکنه و ثانیه هیئت بعدی تنظیف الجسد سواک و اخلو شعر و تقلیم الظفر پاک کردن جسد با مسواک زدن گرفتن مو و چیدن ها والثالثة هي أتسيفهم أخذ الزينة بلباس أجل ما يمكنه من بياض الثياب قرفتنا زينة باللباس از بهترین لباسی كبرش ممكنه آه از لباس السفيد فإن كان مسبوغا فنسيجا اگر ممكن مود لباس بافت شده كي که كي اه، مسبوغ باشه يعني رنكاري شده سپس هم اه، بافته شده باشه منظور بهترین لباس الان که دیگه خب این کارایی دیگه نداره چون الان لباس ها کارخانه و همون بدترینشون از بهترین اون زمان چیه؟ با کیفیت داره و یعتم و یرتدی امامه میزنه و ردا میپوشه والرابعه استعمال الطيب الذي تظهر رائحته دون, لونه چارمین هیئت تعهب آمادگی استفاده کردن عطر و خوشبویی اون عطری که بویش آشکار باشه اما رنگش چون عطر مردان اون که بو داشته باشه و رنگ نداشته باشه مال زنان رنگ داشته باشه و میگن بو نداشته باشه ولا یکون من البقول ما یتعذى بریحه و نخورد از اون سبزیجاتی که بوی بد دارند اذیت میشن مردم از بوی بدش وأما هيئات التوجه إليها فأربع خصال هیئت های سنت های رفتن به مسجد هم به جمعه هم چهار تا احداها احدها تقديم التوجه لها في أول أوقات البكور وهو بعد طلوع الشمس وما يليه فإن الثواب يتفاضل فيه میگه اولینش اینه که زود بره آه، به إيه جمعه در اول وقت سر صبح و اول وقت بکور هم میگه بعد از طلوع خورشید و مایلیه و بعدش که ثواب یتفاضل فی چند برابر بیشتر افضلتره در اوقات اول در اوقات اول بکور پس اولین سنت توجه تقدیم توجهه آزود رفتنه چیه؟ والثانية أن يمشي إليها بالسكينة والوقار غير مسرع وإن خاف الفواتح سنة توجه بعدی یا سنت رفتن بعدی اینه که با آرامش و سنگینی راه بره با شطابان راه نره اگرچه که هم فواتو حتی ترسید و ان یتک... ولا يتكلم بهجر وليكن تاليا للقرآن حرف هاي بمورد نزنه تو مسيرش قرآن تلاوت بکنه وأفضل ما يتلوه في ليلة الجمعه ويومها سورة الكهف افضل ترين چیزی كي تلاوتش بكنات در روز جمعه ودر شب جمعه اون سوره كهف هست ويكون ذاكرا لله مكثرا للصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم و باز هم افضل ترين این هست که الله رو ذکر بکنه و یکون ذاکرا لله الله رو ذکر بکنه و زیاد درود بفرسته بر رسول الله صلى الله عليه وسلم ها چون خود این دستور هست که زیاد بر من اون روز درود بفرستید بر صلی الله علیه و سلم فإن أنس تتذكر واعتبر اگر خاموش شد خب متذکر میشه و عبرت میگیره پس ذکر بکنه درود بفرسه یا خاموش بشه اما کلام بی کلام خراب نگه و ثالثه أن يتقدم إلى الصف الأول بحيث يقرب من الإمام ولا يتخطى رقاب الناس إن سبق میگه سنت سوم اینه که بره به صف اول به گونه ای که نزدیک امام بنشینه ولی گردنای مردم رو دیگه اذیت نکنه این گردن این طرف اون طرف مردم رو اذیت نکنه والرابعة أن يستقبل القبلة في جلوسه والإمام في خطبته ويتنفل ما لم يظهر الإمام فإذا ظهر قطع إلا أن يدخل والإمام ظاهر أو في الخطبة فيصلي ركعتين سنة وتحية المسجد روی به قبله کنه در نشستنش زمانی که امام خطبه میگه من یستقبل القبله فی جلوسی والامام فی خطبتی رو به قبله بکنه در نشستنش در حالی که امام در خطبه هست و نفل میخونه تا زمانی که امام ظاهر نشده امام که ظاهر شد نفل خوندن رو قطع میکنه مگر در یک حالت زمانی که داخل شد امام ظاهر شد ظاهر بود یا امام در خطبه بود که اینجا دو سنات وتحية المسجد میکنیم ولینصت ولینصت مستمعان و کار بعدش اینه که باید خاموش بشه و گوش بکنه باید خاموش بشینه و گوش بکنه فان سلم عليه انسانون تا جایی خاموش باشه که میگه حتی اگر کسی برش سلام داد اشاره به رد علیه اشاره بکنه بار در پاسخ سلام اون شخص من غیر کلام بدون سخن حالا بعضی متاسفانه جواب سلام که هیچ جواب سلام که هیچی این جواب سلام این مبالغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که گفته حتی اگر یکی داشت حرف میزد شما اصلا بهش نگید که حرف نزن یعنی به خاطر اهمیت جمعه بود فقها تا جای اومدن از این حدیث استنباط کردند که جواب سلام هم گفتن داده نشه بعضی متاسفانه نشستند و برا خودشون قصه میگند